بسم الله الرحمن الرحيم حميم Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ja, Mim, عين سين Ain, Sin, Kaf. كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم Del mismo modo que Allah, el poderoso, el sabio, te revela el Corán, oh Muhammad. reveló escrituras sagradas a quienes te precedieron. Suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra. Y él es el excelso, el más grande. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض الا ان الله هو الغفور الرحيم A punto están los cielos de rasgarse de arriba a abajo, uno tras otro, ante la grandeza y la majestad de Allah. Y los ángeles glorifican a su Señor con alabanzas y piden perdón por los creyentes que están en la tierra. Ciertamente, Allah es el indulgente, el misericordioso. والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل y quienes toman a otros como protectores fuera de Allah que sepan que él registra todo lo que hacen y que tú oh Muhammad no eres responsable de sus acciones وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه وفريق في السعير Y así es como te hemos revelado un Corán claro en lengua árabe para que adviertas a los habitantes de la Meca y de sus alrededores acerca del día que llegará sin duda en que serán reunidos para comparecer ante su Señor. Un grupo entrará en el paraíso y otro en el fuego abrasador. ولو شاء الله لجعلهم امه واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير Y si Allah hubiese querido, habría hecho de los hombres una única comunidad, con una misma religión, el Islam. No obstante, admite en su misericordia a quien quiere. Y los injustos que niegan la verdad no tendrán quien los proteja o auxilie. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ¿O acaso han tomado a otros como protectores fuera de Allah? No obstante, Allah es el único protector. Él resucita a los muertos y es todopoderoso. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب Y si discrepan sobre algún asunto, remítanlo a la decisión de Allah. Ese es Allah, mi Señor. En él deposito mi confianza y a él me dirijo en todos mis asuntos. فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Él es quien creó los cielos y la tierra de la nada. Ha creado para ustedes esposas de su misma especie y para los animales de rebaño parejas de su misma especie. Así es como los crea y multiplica. No hay nada ni nadie parecido a él, ni en su naturaleza, ni en sus características, ni en sus acciones. Y él oye y ve todas las cosas. له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم A él pertenecen las llaves de los cielos y de la tierra. Concede provisión abundante a quien quiere y se la restringe a quien quiere. Él es el omnisciente y sabe lo que más le conviene a sus siervos. شرع لكم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب En materia de religión, les ha sido legislado lo mismo que le fue ordenado a Noé y que te ha sido revelado a ti, oh Muhammad. Lo que fue ordenado a Abraham, a Moisés y a Jesús, que cumplan firmemente los preceptos de la religión y que no se dividan en ella. A los idólatras de tu pueblo les resulta muy difícil aquello a lo que los invitas, la unicidad de Allah Y Allah elige para que acepte su religión a quien quiere de entre sus siervos y guía hacia él a quien se arrepiente y lo obedece. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمه سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب y los seguidores de las otras religiones no se dividieron y separaron hasta después de haber tenido conocimiento de la verdad por su intransigencia y por envidias entre ellos y si no hubiese sido porque tu Señor decretó retrasarles el castigo hasta un plazo fijado, el día de la resurrección, ya habrían sido juzgados y castigados y quienes después heredaron las escrituras las generaciones posteriores de los judíos y de los cristianos tienen serias dudas sobre él el Corán فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب وقل امنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير Invítalos, pues, a la religión de Allah y mantente firme en el cumplimiento de sus preceptos como se te ordena, oh Muhammad. no sigas los deseos de quienes rechazan la verdad. Y diles: Creo en los libros que Allah ha revelado, y se me ha ordenado ser justo al juzgar entre ustedes. Alá es nuestro Señor y el Señor de ustedes. Nosotros obtendremos la consecuencia de nuestras acciones, y ustedes obtendrán las consecuencias de las suyas. No hay lugar para la discusión entre nosotros una vez se ha evidenciado la verdad. Allah nos reunirá a todos y a él es nuestro retorno el día de la resurrección. يلحدون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. Y a quienes discuten con los creyentes, sobre la religión de Allah pretendiendo extraviarlos después de que éstos la hayan aceptado de nada les servirá sus argumentos ante Allah incurrirán en su ira y tendrán un severo castigo الله أنزل الكتاب بالحق الحق والميزان وما يدريك لعل الساعه قريب Allah es quien ha revelado el libro el Corán con la verdad y con preceptos llenos de justicia. Y puede que la hora esté ya cerca. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد Quienes no crean en ella quieren su pronta llegada, mas quienes creen la temen y saben que es cierta. Realmente, quienes discuten sobre la hora están extraviados y muy lejos de la verdad. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز Allah es benévolo con sus siervos y otorga sustento a quien quiere y él es el fuerte y poderoso من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من نصيب Quien quiera la recompensa de la otra vida, la obtendrá multiplicada con creces. y quien quiera solamente los bienes de esta vida mundanal los obtendrá y no tendrá su recompensa en la vida eterna أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ¿O acaso los idólatras tienen otras divinidades que han establecido para ellos una religión que Allah no ha autorizado? Si no hubiese sido por lo que Allah decretó acerca de retrasarles el castigo hasta el día de la resurrección, ya habrían sido juzgados y castigados. Y los injustos que niegan la verdad tendrán un castigo doloroso. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير El día de la resurrección verás a los injustos aterrorizados por lo que cometieron en la vida mundanal y el castigo se abatirá sobre ellos y quienes hayan creído y actuado con rectitud disfrutarán de los mejores jardines del paraíso allí tendrán todo lo que deseen junto a su Señor ese es el gran favor ذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا ان الله غفور شكور Tal es la buena noticia que Allah anuncia a sus siervos creyentes que obran con rectitud. Di a tu pueblo, oh Muhammad, no les pido ninguna remuneración a cambio de transmitirles el mensaje de Allah. Solo les pido que me respeten y no entorpezcan mi exhortación por los lazos de parentesco que me unen a ustedes. Y quien realice una buena acción verá su recompensa aumentada. Ciertamente, Allah es indulgente y agradecido. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ¿O acaso dicen que el profeta inventa mentiras sobre Allah? Si Alá quisiera, sellaría tu corazón, oh Muhammad, haciendo que olvidaras lo que te ha sido revelado, si fuera verdad lo que dicen. Mas Alá hace que la falsedad desaparezca y reafirma la verdad con sus palabras. Él conoce bien lo que encierran los corazones. وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون Él es quien acepta el arrepentimiento de sus siervos, perdona sus pecados y sabe lo que hacen. ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد Él responde las súplicas de quienes creen y actúan con rectitud e incrementa sobre ellos su favor. y quienes rechazan la verdad tendrán un severo castigo ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير Y si Allah concediese a sus siervos un sustento excesivo, cometerían excesos en la tierra y la corromperían. Mas concede lo que quiere con mesura. Ciertamente, él está informado de la situación de sus siervos y ve lo que hacen. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد Él es quien hace descender la lluvia cuando sus siervos han perdido toda esperanza y esparce su misericordia. Y él es quien cuida y protege su creación y es digno de toda alabanza. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير Y entre las pruebas de su poder está la creación de los cielos y de la tierra y la de todas las criaturas que ha diseminado en ellos y tiene el poder de reunirlas a todas cuando quiera el día de la resurrección y las desgracias que le sobrevienen se deben a los pecados que ustedes mismos cometen. Y muchos son los que perdona. بمعجزين في الارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير Y y no podrán escapar de Allah en la tierra y no tendrán fuera de Allah quien los proteja o los auxilie ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام y entre las pruebas de su poder están las embarcaciones grandes como montañas que navegan en el mar إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور si Allah quisiera haría que el viento dejara de soplar y las embarcaciones permanecerían inmóviles sobre su superficie en verdad en esto hay motivos de reflexión para quienes son pacientes ante las adversidades y agradecidos أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير o podría hacerlas naufragar por los pecados que han cometido quienes navegan en ellas y mucho es lo que Allah perdona ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيص y así sabrían quienes discuten las pruebas de nuestro poder y de nuestra unicidad que no pueden huir del castigo de Allah فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون Todo lo que se les ha concedido en esta vida no son más que placeres efímeros pero lo que Allah tiene reservado en la otra vida es mejor y más duradero para quienes creen y depositan en él su confianza والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون y para quienes evitan los pecados más graves y las acciones inmorales y perdonan aún estando enojados والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون y para quienes responden a la llamada de su Señor realizan el salat consultan entre ellos los asuntos importantes que les conciernen y dan en caridad de lo que les hemos concedido والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون y para quienes tras sufrir una injusticia se defienden sin transgredir los límites que Allah ha establecido وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين Y el castigo que una mala acción merece es una acción similar en respuesta. Pero quien perdone al ofensor y se reconcilie con él, encontrará su recompensa en Allah. Ciertamente, él no ama a los injustos. ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل y quienes se defiendan ante una injusticia no serán castigados por ello انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم Quienes sí serán castigados son quienes opriman a los hombres y cometan abusos en la tierra sin justificación alguna.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 الا ان الظالمين في عذاب مقيم y verás cómo serán expuestos al fuego, sumisos y humillados, mientras miran de reojo. Y los creyentes dirán: Los verdaderos perdedores son quienes han causado su propia perdición y la de sus familias el día de la resurrección. Realmente los injustos sufrirán un suplicio perpetuo. وما كان لهم من اولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل Y no tendrán ningún protector que los auxilie fuera de Allah. Y aquel a quien Allah extravíe por rechazar la verdad no hallará la manera de guiarse. استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجا يومئذ وما لكم من نكير Respondan a la llamada de su Señor antes de que llegue el día inevitable, el día de la resurrección. Ese día no tendrán dónde resguardarse ni podrán negar nada de lo que hayan cometido. فان اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ وانا اذا اذقنا الانسان منا رحمه فرح بها وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم فان الانسان كفور Y si se alejan de la verdad, debes saber, oh Muhammad, que no te enviamos a ellos en calidad de guardián. A ti solo te corresponde transmitirles el mensaje. Y si agraciamos al hombre con un favor como misericordia nuestra, se alegrará. Mas si le sobreviene una desgracia como consecuencia de sus propias acciones, se vuelve ingrato. لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور Allah pertenece el dominio absoluto de los cielos y de la tierra. Él crea lo que quiere. Concede a quien quiere únicamente hijas y a quien quiere únicamente hijos varones. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير O bien concede a su vez hijas e hijos a quien desea y hace estéril a quien quiere. Ciertamente él es el omnisciente, sabe lo que más le conviene al hombre y poderoso. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم Allah no habla directamente a ningún ser humano, salvo por inspiración o tras un velo, o bien envía a un ángel que, por orden suya, le revela lo que él quiere. Realmente, él es el excelso y sabio. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم del mismo modo que concedimos nuestra revelación a profetas anteriores a ti, oh Muhammad, te hemos revelado un Corán que vivifica los corazones y las almas. No tenías conocimientos de los preceptos de las escrituras anteriores ni de los detalles de la fe. Mas hemos hecho del Corán una luz con la que guiamos a quien queremos de entre nuestros siervos. Y tú, oh Muhammad, guías realmente a los hombres hacia el camino recto. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور hacia el camino de Allah a quien pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Ciertamente, todos los asuntos retornarán a Allah para que decida sobre ellos.